حديث نود شش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها هرگاه به مراسم ازدواج دعوت شدید آن را اجابت کنید آن را قبول کنید در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را فرمان می دهد ما و شما را می گوید که ای امتم وقتی که شما را برای مراسم ازدواج برای توی داماد و عروسی دعوت که کردن شما آن را قبول بکنید و در آن اشتراک بکنید این حدیث از کتاب صحیح بخاری